wanda ya dace da bakwai da watan biyu watan fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin eh, ad-da'u wad-dawa' wanda wasu ka bi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawai shafi wallafar abu abdullah muhammad bin abi bakr bin ayyub al-ma'ruf bin al-qayyim al alayhi rahmatullahi ta'ala wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan a halqa ta bakwai kuma darasi na bakwai muna akan fasalin da mali yake zano muna ladubban addu'a bayan mun karanto awqatul ijaba lokutan da Allah subhanahu wataala yake karban addu'a sai muka biye wa karatun da zancen ismullahi al'azam sunan Allah mafi daukaka mafi girma masu girma wanda mun karanto hadisi daga hadisin Anas dan Malik haka ne ina jin mun karanta wannan hadisin amma ba lafi mu ƙara mai bita hadisin sai mu dora daga inda muka muka tsaya malaci wa fi sunani wa sahih ibn hibban aidan min hadisi anas bin malik annahu kana ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a fa qala allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta almannan badi'us samawati wal ardh يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى مالتي وفي السنن يا تبتا يا زو أتكين سنن وصحيح ابن حبان يا كتي سنن غدا hudu gaba ɗaya kenan wa sahih ibn hibban da sahih littafin ibn hibban aidan har yau kuma saboda hadisin da ya gabata ibn hibban ya fitar da shi min hadisi Anas bin Malik daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Anas ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam jalisan yana zaune waye ke zaune annabi ne ko Anas eh annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan ana sai razo da kenan wa rajulun yusalli sai ga wani namiji yana sallah thumma da'a sai ya shiga addu'a yana addu'a yana roƙon Allah fa qala yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ni ina roƙonka lalle dukkanin yabo da godiya sun cancanta gare ka la ilaha illa anta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai almannanu mai yawaita kyauta badi'us samawati wal ard wanda ya kagi sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai ba tsare da gajiya ba ya zal jalali wal ikram ya ma abucin girma da kuma karanci ya hayyu ya wanda yake rayayye ya qayyum ya wanda yake tsayayye annabi ya ji wannan maganar faqala sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah haqiqan ya ru'i Allah subhanahu wa ta'ala bismihi alazim da sunansa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka roki aka roki Allah da shi ajaba Allah yana karba wa idza su'ila idan kuma aka tambayesa, bihi da wannan sunan a'ata duk abinda aka roka Allah yana bayarwa wannan hadisi sahihi ne Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ya da shi a cikin sahihin Abi Dawud haka wannan hadisi ingantacce ne Wanda suka ce ba shakka a cikin wannan hadisi akwai ismullahi al ko ismullahi al wanda a satin da gabata mun faɗi zantutukan malamai kusan guda 10 sha nawa sha nawa akan ismullahi al sha sha sha bakwai sha hudu muka ambata mun ambaci guda goma sha hudu idan ba ku haddace ba sha hudu muka ambata sha hudu sune abinda malami suka tattauna wanda muka tsaya a kansu. malai ce wa akhraj hadithain al imam ahmad fi musnadihi wa innan hadisan guda biyu da hadisin farko da makaranta laqad sa'ala allah bismihi al azim wannan hadisi da kuma hadisin anas dan malik al imam ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisin a cikin musnad nasa a mujalladi na biyar shafi na 300 eh, da da kuma haka a mujalladi na uku shafi na 150 da da takwas wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin yin addu'a da da ismullahi wanda akwai sirri kware da gaske ki ismullahil alazam duk wanda ya dace da yin addu'a da shi to da ikon Allah subhanahu wataala wato an karba masa an wuce wurin bale ce wa fi jami'i tirmizi ya inganta ko ya zo a cikin jami'u tirmizi na al imamu tirmizi Alayhi rahmatullahi ta'ala min hadisi asma'u binti yazid eh, min hadisi Asma'u binti yazid daga hadisin asma' biyar yazid annan Nabiya sallallahu alaihi Sallam. manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare tabbas ala yana cewa ismullahi al-a'zam fi hatayn al-ayatayn sunayen Allah ko sunan Allah al-a'zam mai girma wanda idan aka yi addu'a da shi ana samun biyan bukata annabin Allah ce fi hatainil ayatai yana cikin wa'annan ayoyi guda biyu sai karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa rahmanur rahim kuma sai karanta farkon suratul eh, ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake watan ingantacce al-Imam uh, Tirmidhi yace hadisun hasanun sahih Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala shi ma ya ya inganta wannan hadisi uh, wannan kaga yana karantar da mu zancen qaulin malamai suka ce ai ismullahi al-a'zam shine Allah ar-Rahman rahim kuma al-Hayy qayyum Eh, idan ka diba to akwai ar-rahmanur rahim kuma akwai al-hayyul qayyum hadisi ne ingantacce duk wanda ya roki Allah da wannan sunan to zai samu biyan bukata da ikon Allah subhanahu wataala wannan malumai sun ta maganganu akai akan akan wannan sunayen wa qala tirmizu hadha hadithun hasanun sahihun tirmizu ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce Eh, malaman hadisi sun yi bincike gaba daya kaf cikin masu rubuta littafan hadisi ba wanda yake baiwa hadisi ya takhriji kamar al-Imam Tirmidhi sai ce maka hadisun hasanun sahihun so sha tambayar me yasa Imam Tirmidhi yake yake yake fadin wannan magana wani malami da ta ce to sai a bari mun je kiyama sai a tambaye shi wa fi musnad al-Imam Ahmad wa sahih al-Hakim min hadisi Abi Hurairah وانس بن مالك وربيعه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا تبت مسندنا الامام احمد ده صحيح الحاكم مسندنا الامام الحاكم كنكو من حديث ابي هريره ده حديث ابا هريره وانس بن مالك ده كما انس بن مالك وربيعه وربيعه بن عامر وربيعه بن عامر da Rubai'a dan Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh annahu qala manzon Allah ya ce alizu biya ya zal jalali wal ikram annabin Allah ya ce alizu ma'ana kulazamti yawaita fadin la ya zal jalali wal ikram ya ma abucin girma da kuma karanci ay ya'ni ta'allaqu biha walzamuha wadawu alaiha ma'anar ta'allaqu ku riƙe ta ta zamanto kamar ruwan shanku sannan kuma walzamuha ku ta da gaske wadawumuha kuma ku dawwama akan fadin wannan wannan kalmar ya zal jalali wal ikram aga ya zal jalali wal ikram sunaye ne wanda akwai girmama ubi subhanahu wataala wanda shi Allah ma abuci al jalali girma ne sannan kuma al-ikram ubangiji subhanahu wataala shine ma abuci karanci da kyauta a rayuwa Allah subhanahu wataala shine wanda yake ma abuci na na karanci duk da wannan kalmar akwai wani hadisi da da yazo sai dai malumai suka ce kuma bai bai tabbata ba bai inganta ba dake asar ne daga wani cikin magabata yace ya kasance na roƙon Allah subhanahu wataala ya ya ya nuna masa "Ismullahi a'zam saboda ismullahi alazam in aka baka shi to an baka an baka hanyar karbar addu'a na fada a satin da ya gabata cewa wanda ya kawo gadan balqis ba aljani bane wanda ya kawo gadan balqis malaman tafsiri da su al-Imam tabari da Qurtubi suka ce mutun ne sai dai Allah subhanahu wataala ya ba sa ismullahi al-a'zam wannan bawon Allah shi ma sai yake tarukun Allah subhanahu wataala ya basa ya basa ismullahi al ya basa ismullahi al-a'zam sai mafalkin cewa an rubuta ya zal jalali wal ikram a tauraro a da malamai su masa raddi akan wannan cewa mafalki ba a ba a riko da shi ba ko ina ba ake riko da da mafalki akwai mafalkin da yake ilhama ce akwai mafalkin da kuma yake kasancewa daga shedan ne sannan kuma akwai mafarkin da abinda mutum yake ya sa shi yake gani ko mun fahimta akwai mafarkin da za a yi maka ilhama ce yanzu misalin lokacin da Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi ba malaika aka turo mata a Falki ta gani Amma mafarki ne aka mata wannan ilhamar ina fatar kun fahimta haka sannan lokacin da shi wannan kakan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Eh, da da aka masa ilhamar ya dinga kula ya tono bi irin zamzam eh, kaga ba ba hayi bane aka turo masa ilhama ce Allah ya masa saboda an yi lokacin da bi'ru zamzam sai ka toshe ba sharwan zamzam daga baya shi Abdul Muttalib sai mafalki eh, sai yi mafalki cewa umarni daga Allah subhanahu wataala ya tona wannan rijiyar da ya tashi sai zai je ya gabatar to sai danga suka ce sai sun kama masa sai ce ai shi kadai ya ga abun kuma shi zai yi sai aka goranta masa da da ayya sai ce to in Allah ya bashi diya guda goma sai ya yanke daga ciki idan Allah ya bashi diya guda goma ba diya bane ake masa gorinsa to in Allah ya basa awatan da guda goma maza goma zai yanka daga ciki to lokacin da Allah ya basa goma to kuma sai aka zo ka san mutane ba su bari sai sai ga zo ce kai alwashin cewa zaka yanka ɗaya daga ciki yace haka ne in sai aka yi ƙuri'a tsakanin iyansa gaba ɗaya sai aka dauko suna Abdullahi wanda ya ahi shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana son sa ƙware da gaske sai ce a sake a sake a dai sake lalawa <laughs> aka sake kuma aka aka dauko suna Abdullahi har yanzu dai yace suka ce to yanzu ba haka za a yi ba dole ka fanshe shi da wani abu tunda dai Abdullahi ya hito so uku yanzu abinda za a yi ka sa wani abu sai ce to ya sa raƙumi goma sai aka dauko ga raƙumi goma ga suna Abdullahi sai aka dauko Abdullah eh sai ce ya ƙara goma nawa kenan aka dauko ga 20 ga Abdullahi haka dauko ƙara dauko Abdullahi haka yake ta ƙara sai su kai watan raƙumi 100 da wannan ne kuma Allah ya sanya jinin musulmi guda daya jinin mutum guda daya shine a bada raƙumi 100 diya sake nan kaga wannan wahayin da aka masa ilhama ce abinda mutum zai gani da cikin mafalki kuma ya tabbata da kuma akwai wanda yake daga shedan akwai mafalki wanda daga shedan ne irin kaga mafalki an koro ka kana ketar wata dogor gina ko wata halitta da baka ganin karshen ta eh, ko kuma kaga wata halitta halshen ta ya zuro ƙasa kaga duka wannan daga shedan ne ko kuma wata wani bakin maciji ko kuma kana ta kururuwa duka wannan daga daga shedan ne maganin wannan abun yin arwalla kafin ka kwanta da kuma yau ta yin azkar sai kuma abin da yake cikin zuciyar mutum so tari mutum yake ganin abin da yake a zuciyarsa yanzu idan dalibi ilimi ne wanda yake da kokari wanda yana karatu to shi ya kwanta sai ya ta kalira ta mafarkin littafai sai ga gashi na an zo halaka in kandida ne sai ga kai cikin sallar examen har an je ba haka bane eh a saboda abin yana in dan kasuwa ne kuma wanda ya sa kasuwancin arai rai to ba abin da yake gani kuma sai sai kasuwa sai ga kawai ana kasuwanci in kuma mayan soyayya ne la hawla wala quwwata illa billah an shiga uku an shiga uku malai ce wa fi jami'i tirmizi ya tabbata a cikin aljami'i na tirmizi al-imam tirmizi alaihi rahmatullahi ta'ala min hadisi abi hurairata daga hadisin aba huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ahammahu amrun idan wani al'amari ya dame sa idan ya shiga cikin wani damuwa rafa'a ra'sahu ila as-sama'i sai ya daga kansa zuwa sama fa qala sai ya ce subhanallahi al'azim. azim tsarki ya tabbata da ubangiji wanda yake mai girma ya wa idza ijtahada fi du'a'i idan kuma yana ce ya dage cikin addu'a qala sai ya ce ya hayyu ya qayyum sai ce ya kai ya wanda yake rayayye ya wanda yake tsayayye sai dai malaman hadisi ba sa kwana suka ce wannan hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda bai ya fita da shi cikin al-i'tiqad Nasiruddin Albani yace hadisi ne da'ifi ya sa cikin eh, da'iful jami' haka wannan hadisi bai tabbata ba eh, wa fihi aidan har yau daga cikin eh, daga cikin sunan Tirmidhi kenan ko min hadisi Anas bin Malik daga hadisin Anas dan Malik kala yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya kasance idza karabahu amrun idan wani al'amari ya tsaya masa a rai na damuwa kala sai annabin Allah ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ya wanda yake tsayayye bi rahmatika astaghiithu ina neman agaji da rahmarka manzon Allah yake fadin haka wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala yace hadisi ne wato ingantacce kaga wannan kalmar ko wannan jumlan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya faɗe ta a hurare da dama a ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh, yazo yazo lokacin da lokacin da ya dawo daga Taif lokacin da ya dawo daga Taif yayi kusance maimaita maimaita wannan wannan wannan addu'a da aka ya hayyu ya qayyum in al'amari ya cije maka to rabakan kada kunna dan karaben kana kana ta da hayaki kana tadawa kanka karawa kanka rishin lafiya ga al'amari mai sauki likitancin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaga yanzu a likita ta bature in ka zo kace damuwa ta yi maka yawa sai a ce maka ka dina zama kai kadai ka dinga tahiya gudu ka dinga kallon abu na nishadi amma <laughs> kaga ne ko ka dinga kallon shi sai kaga na daga cikin abu ne sa turawa ba su zama sai da karne da da da musoshi kaga bature in ran shi ya bace sai kaga ya dauko musa yana shafa wai saboda zaka tafi masa da abu to mu kuma sai annabi ya karantar da mu aka ce manzon Allah ya kasance in wani abu ya tsaya masa are na damuwa damuwa ta zo wa shugaban halitta to yake maimaita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aw tarwaya an qara aslih li sha'ni kullaha wa la takilni ila nafsi tarfat ayn kamaimaita zaka ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala malaiti wa fi sahih hakim haka a cikin al-musnad na al-imam hakim min hadisi abi umamata daga hadisin abi aba umama sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa kala annabin Allah yace ismullahi al-a'zam sunan Allah al-a'zam me mafi girma fi thalasi suwarin yana a cikin surori guda eh, guda uku eh mina shi hadisi ne wanda yake wato ingantacce kamar da Nasiruddin Albani ya faɗa qala al-Qasim al-Imam Qasim yake cewa da wannan hadisin ya iso min to kasan su ba kwana suke yi ba dama amfanin karatun afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin to su kullun cikin bincike suke zaka ga sahabi zai dauki aya daya yana tadabburinta yana tadabburinta dan misalin kamar eh, a cikin zatul rahman da Allah ya ce washamsi wa eh, farko farkon sa ina momi washamsi wal qamar yasjudan maluman tafsiri magabata tsayawa suke sunace nan rana da wata ake nihi ba rana bace cewa ce ake zanci sai kaga sun tsaya mutun ya rike aya guda yana tafakkurinta akwai wanda ya rubuta littafi mujalladi hudu littafi mujalladi hudu kan raqumi da ya zaka afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat kan wannan ayar ita kadai da ya tsaya malam Isma'il sai da yayi bincike na kwakwaf akan raƙumi yace afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ashe ba za su yi diyo zuwa ga raƙumi yadda Allah ya halicci raƙumi ya dauko shi irin siga ta ta ta lugha ya tantance abun a yaren larabci kalmar al-ibil yace kalma ce wadda take eh, eh, lafzul jam'i ne yace a mufradi a yaran larabci baya da lafazi guda sannan kuma ya kawo duk abun da raqumi ya babanta da shi da kuma irin abun da ake samu amfanin nonon raqumi amfanin hitsarin raqumi amfanin cin naman raqumi shi kansa da kuma irin abun da Allah ya taimaki raqumi da shi kaga sai sai sai wata guda bai sharuwa bai damu ba amma ba wata halitta za ta iya jure wata ɗaya bata sharuwa ba shi da Allah ya halice sai Allah ya masa reserve a cikin a cikin ciki in ya tashi sha to ba yake da yawa sai ya sati bai damu da darwa ba shi ya sanya daga cikin fawaid nonon raƙumi na da fa'ida kwarai da gaske ana amfani da shi a likitancin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam musamman ma abin da ya shafi fakku sihir walwala sihiri yana da cikin abun da ake amfani da shi wajen eh, walwala sihiri ko ka shi da tafarnuwa ko kuma ka shi da shajaratul jin wata shajaratul jin shajaratul jinni eh to wahiya ina ce shajaratul jinni ya ana ana hadar nonon raƙumi da tunwa yana daga cikin abinda shi ba sai ko kana jin kanka baka jin baka jin garau zaka yi nemo nonon raƙumi ka samu tunfahiya ka ka sanya gishiri da ruwan zafi ka wanke ta sai ka sanya kai mata karatu da ikon Allah zaka bani labari gishiri a wanke ta da ruwan zafi da gishiri a kashe mata wannan maitan da yake da na wannan nonon na da saboda yana cutarwa sai a wanke sa sai a sanya cikin cikin nonon raƙumi ko kuma tafarnuwa ita kanta a sanya cikin nonon raƙumi sai ka sha to zaka ga ikon Allah subhanahu wataala mali yake cewa to faltamastuha sai na shiga binciken wannan eh, ismullahi al-azam aga wannan irin su al-Imam Shafi'i ne kenan ko wanda ba sa kwana irin su al-Imam Shafi'i ne fa idha hiya yace sai da bincike na abunda bincike ya bani ita ce al-hayyul qayyum fadin al-hayyul al-hayyul qayyum shi yasa ya hayyu ya qayyum kinan kalma ce ko jumla ce mai girman gaske kware da gaske Allah subhanahu wataala ya amfana da mu mali yace wa fi wa fi jami'i tirmizi haka ya tabbata cikin al-jami'u tirmizi wa sahih al-hakim da kuma al-mustadrak na al-imam hakim min hadisi sa'ad bin abi waqqas daga hadisin sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu warda Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa qala yace da'wati dhinnuni addu'ar eh, ma'abuti kifi waye an wannan kenan annabi yunus izda'a lokacin da yayi addu'a wa huwa fi batnil hut ayayin da yake cikin cikin yake cikin cikin kihayya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattun illa istajaba Allah lah annabi Allah ya ce kaga wannan addu'a ta annabi Yunus da yayi lokacin da ya shiga cikin ya shiga cikin ki eh, cikin ki hanya lokacin ta hade sa eh, Allah ya ce wa zannuni idh zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulmati alla ilaha subhanaka inni kuntu minadh zalimin wa'azi ne fa yayi kadibi annabin Allah ne wa'azi yayi amma mutanen basu bi basu saurare sa ba sai yayi hushi ya bar garin Allah bai ce ya bar garin ba sai ya hau jirgin ruwa ya yasa. ya kali al'ummarsa yana cikin tafiya sai jirgin yake neman nutsewa da su to al'ada ce cewa idan aka ga ana cikin jirgin ruwa a lokacin yana tangalniya to akwai wanda ya aikata wani wata aika aika to sai aka ce jama'a dan kada a rasa rayuka jiwa duk wanda ya san yayi aika aikan to yayi kokari ya ya ceci al'umma wannan ya san annabin Allah sai ya ga yawa kansa adalci da al'umma cewa shi shine Allah bai ce ya tafi ba ya tafi kuma yayi hushi da mutanansa kuma ana buƙatar mai da'awa yayi hakuri ta zaman to mai juriya sai ya fada yana fada kuma sai ga kifi ya hade sa kuma ga cikin gulmat cikin duhunne ga duhun dare ga shi cikin eh, duhuna na na cikin kihin ruwa cikin yarwa kuma ga cikin cikin cikin ruwa yasa ce fi zulmati ibnu kathir yace fi zulmat ai guda uku ne duhu uku ne duhun dare duhun ruwa da kuma zufin zama cikin eh, cikin kifayar to annabin Allah ne eh, Allah ya ba su to sai roki Allah da wannan addu'a yace la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minaz zalimina ni na kasance a cikin wayanda suka zalunci kawunan su to annabin Allah ce innahu lam yad'u biha kadi bi jumlar innahu lam yad'u biha muslim ba wani musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a fi shay'in a cikin komai na rayuwarsa qattun koma wani iri ne illa stajaba Allah lahu fati Allah ya karba masa duk abun da ka shiga na damuwa ka shiga cikin hali na haula'i to annabi na karantar da kai me da al'amari ka roki Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta annabi Allah ya ce illa stajaba Allah lahu istithna'i ne duk abin da ka roƙa to Allah yana tarba maka wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce kamar da cikin sahihul jami hadisi na na Sa'ad dan Abi Waqqas qala ti qala Tirmidhi hadisu sahih Imam Tirmidhi ke cewa hadisi ne wanda yake ingantacce wa fi sahih al-Hakim aida zo a cikin sahihul al-Hakim mustadrak na al-Imam Hakim har yau min hadisi Sa'ad daga hadisin Sa'ad wani Sa'ad kenan bin Abi Waqqas anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min bala'i ad-dunya fada'a bihi yufarriju Allahu anhu annabin Allah yace ala shin ba za ku so ba ce sa'ad yace shin sa'ad yace shin ba za ku so ba ukhbirukum na ba ku labari bi shay'in da wani al'amari mai girma idza nazala bi rajulin minkum idan wani musiba ay karbun aw bala'un damuwa ko wata bala'i musiba ko wani bala'i ya saukar wa mutum daga cikin ku na bala'o'i na rayuwar duniya fada bihi kuma ya roki Allah da wannan addu'ar yufarrijullahu anhu yati Allah yana yaye masa damuwarsa ashe ba za ku so bana ba ku labarin abunda mutum zai karanta ya fada wa Allah subhanahu wataala duk damuwarka a rayuwa duk bala'in da ka shiga na rayuwar duniya in ka roki Allah subhanahu wataala to Allah zai yayi maka wannan damuwar da ku bakin ciki sai ce du'a udhin nun ita ce addu'ar annabin Allah annabi Yunus alaihi afdalus salatu wa atammu taslim haka wannan addu'a ita ma ta da muhimmanci Ka zamanto mai yawaita wasa yawaita ne mai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin malik wa fi sahihihi har yau dai a cikin al-mustadrak na al-imam hakim aidan kuma eh, an anhu daga shi shi wa kenan sa'ad annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam haka zai tashi ko yace zaman to sami'a fi'li mudari'i wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu huwa annabi kasance maf'ulun bihi mansubun sallallahu alaihi wa sallam jumla i'tirabiyya yaqulina cewa hal adullukum ala ismillahi al Cin shin ba za ku saboda nuna muku sunan Allah al mai girma sunan Allah mai girma du'a yunus tace addu'ar annabi annabi yunus fa qala rajulun sai wani mutum ya tashi yace ya rasulullah ya annabin Allah hal kanat li yunus khasatan shin ita wannan addu'a take banta ne daga annabin da annabi yunus shi kadai shi kadai yake da damar ya roki Allah da ita faqala sai annabin Allah yace ala tasma'u qawluhu ashe baka ji fadar Allah subhanahu wataala ba Allah ce fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah ce fastajabna lahu lokacin da annabi Yunus ya roki Allah da wannan sunayen sai Allah ya karba masa Allah ce sai muka karba wa annabi Yunus wa najaynahu min al muka tseratar da shi da dukkanin damuwarsa sai Allah ce wa kadhalika kuma kamar haka dai nunjil mu'minina muke yaye damuwar mai imani idan ya roke mu da wannan addu'ar ko kuma fahimta kazalika nunjil mu'minin ashe duk mai imani zai roke Allah da wannan addu'ar to kaga da ikon Allah subhanahu wataala zai samu dacewa sai annabi ce fa ayyuma muslim da'a biha duk muslimin da ya roki yayi addu'a da wannan addu'a fi mardihi a cikin rishin lafiyar da yake fama da shi 40 marratan so 40 famata fi mardihi kuma sai ya mutu ya bayan ya roki Allah a so 40 kuma sai ya mutu a cikin wannan rashin lafiya ya ajra shahidin za a bashi ladar shahidi wanda ya mutu a wajen yaki wa in bara'a bara'a maghfuran lahu kuma in ya warke har in ya tashi Allah ya tada kafadan sa to bara'a maghfuran lahu zai tashi an gafarta masa zulubin sa baki daya sai dai fa malaman hadisi su albani suka ce wannan hadisi eh, da'ifi ne bal ma mawdu'i in ji albani ce mawdu'i ne galiba irin abun da za a ce karanta kafa kaza to irin wannan abun ciwa-ciwa ce eh a ce maka kai kai kai wani abu kafa kaza inda ba duka iya abin da annabi yake faɗa manzo Allah bai taba wuce ka ce yace kai 100 ba bai taba wuce ka ce kai ce 100 ba addu'a tashi daga kwana ce yace ka kace eh, addu'ar bayan sallah in kai ko da safe kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan addu'ar so 100 a wuni inji manzon Allah yace ba wani shedani da zai iya kusantar sa duk wanda zai faɗi wannan addu'ar da sahe manzo Allah ce har rana ta fadu ba wani dan iskin aljani da yake sai kusance Ba wata rana wani malami yana ruqya irin malaman da suke suna ruqya dan Allah eh akwai masu neman kuɗi akwai masu taimako yana ruqya wa wa iyalinsa sai aljanin yace zai yayar da zai fita amma zai zai shiga cikin jikinsa malama aljanna ce zai fita da cikin jikin matar amma zai dawo a jikin mala akar maka Allahu bi ruqya kaga in ɗan bana bakwai <laughs> wani daga nan zai baro takalminsa eh mala yace mala ya yarda aljanin yayi ya nemi hanyar ya rasa sai ta masa ya kaga sa shiga ne sai ce wallahi ya nemi duk wata hanya da zai shiga cikin jikinsa ya kasa sai ce me dalili sai ce dalili shine da ka tashi da sabi ka ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد yuhyi huwa ala kulli shay'in qadir so 100 yace kuma annabi ya fada duk wanda ya fara so ɗari, ba abin da zai tsada da shi yace to yanzu kana fita ko sai na koda sai ce wallahi gagarin ku nan eh gagarin ku nan Kaka wannan hadisi bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba a ce za a baka ladar shahidi ai shahidi ba karamin mutum bane shahidi kai yanzu su asadullahi su hamza su je su mutu wajen wajen yaki kawai kai daga kwata inda ba hadisi bane daga annabi wa raba kanka ne shi a ce zaka ji a ce maka kai kai 3313 kada gaje wannan ka san da cewa kawai bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawai kai abinda zaka iya yi malace wa fi simu mahaddatan alqur'ani suka haddace sai a ba su hadisi miliyan ɗaya a ce su haddace a wata ɗaya miliyan guda aljamu bainas sahihain ya kai miliyan aiko <laughs> turi ai ai ai duk wanda yake son duk wanda yake son ka baya barci na taba faɗa muku anan ce muku imamu shafi'i ba sa kwana eh ba sa ba sa kwana zaune ake eh zaune ake wanda zaka iske akwai wanda wallahi kullun qur'ani tun daga fatiha sai min jinnati wannan sai ya karance shi eh kuma a haddace wai ba sai an diba ba ko yanzu a dubon ma wahala yake bai yi musu ko amma in turanci ne aka ce yazo yayi disku war hadararil KNDS duk sai kajiya amma qur'anin bai gane komai a ciki da ufu talib wal matlub kinan go. a ce mutum bai iya karanta qur'ani ba kuma wai shi yake ganin wai wanda bai iya yaran da yake ba wai shi shine jahili akwai wani kasan in aka ce ka nemo mahaukaci na gidan gaba to wannan shine gaba duk wanda zai karanta duk karatun da zaka karanta a duniya to in ba karanta alqur'ani ba jahili a sunanka eh in ka samu professora a bangaren da ka karanta in dai baka san alqur'ani baka da ilimi ido a addini to sunanka jahilun Allah ya sauke min hadisi ibn ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa kana ya kasance yaqulu inda karbi yana fada a lokacin da damuwa ta abun nan kinsa ya shiga cikin damuwa ashe kaga manzon Allah ma yana shiga cikin damuwa shi yasa wani mawaki ke cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya ababe guda takwas suna yawo akan mutane kuma kowane mutum sai ya haɗu da abubuwa ta a rayuwa yace sururun sururun wa huznun sai ka samu sai ka hadu da jin daɗi ba tsayuwa ka zauna rayuwarka kullun cikin jin eh, eh cikin bakin ciki dole sai ka ji daɗi sururun wa huznun kuma da damuwa ka ji daɗi kuma ka shiga cikin yanayi na bakin ciki ko sannan kuma yake cewa wa firqatun wa ijtima' ka haɗu da mutane kuma ka rabu da su sannan za ka shiga cikin tsanani ka shiga cikin cikin cikin sauki kuma da wasuqmun summa afiya da rishin lafiya kuma da da lafiya wataran da lafiya wataran ba lafiya wataran cikin tsanani wataran kuma cikin sauki wataran kana cikin damuwa wataran kana cikin farin ciki wataran kana da mutane kuma wataran kun rabu da su haka duniya take to annabin Allah ma yake dandana yake dandana mi alkar sai yake cewa la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا اله الا الله رب السماوات ورب wa ورب العرش الكريم wannan addu'a 'yan uwa duk wanda wani abu ya shige masa yake damun sa a rayuwa damuwa ta kaka gida a zuciya namiji ko mace tsoho ko yaro in ka roki Allah da wannan addu'ar ka nace a kanta ka memeta ta ina tabbatar maka da ikon Allah subhanahu wataala zaka samu biyan bukata na rayuwarka addu'a ce mai sauki kware da gaske la ilaha illa allahul azimul halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul karim wannan addu'ar ta damuwa ce du'aul karbu ce addu'ar yayi bakin ciki ne duk bakin cikin da kake ciki duk bakin cikin ka an bato maka da rai ko a ina ne in ka zo ka karanta to zaka samu zaka samu biyan bukata duk damuwar ki ƴar uwa in zaki karanta wannan addu'ar to mutun ya ya raba kansa da zama cikin susi da ikon Allah subhanahu wataala ma'ana shine la ilaha illa Allah ba abin bota da gaskiya sai Allah al-azim wanda yake mai girman gaske sannan al-halim wanda yake juriya azaka ce kalmar al-halim tahi as-sabur idan ka ce wani na da haƙuri. hakuri daban alhilmu daban hakuri da juriya daban-daban ne idan aka ce hakuri shine a maka abu kaza ka hankure ka bar shi ka wuce kuma zaka eh, yi dokan zaka iya ba bai da kai a cikin a kansa. amma shi juriya shine ai maka abun da zaka iya doka martani kuma ka kale shi kun shi shine alhilmu abunda za a yi maka zaka iya ramawa shi asabar baka iya rawawa amma alhilmu kana iya karama yanzu ka dibi duk irin abin da ake wa Allah na zinubi Allah zai dauka mataki kuma zai iya ba amma kuma sai ya jure ya kare to hilmu kenan kai ne a gidanka sai a yi maka laifi ya sanya akwai sahabi da tare da kai akwai su dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasula Allah yana son wannan dabi'un kuma ni annabin Allah yana son wannan dabi'un sai ta mai manzo Allah ya annabin Allah yanzu ni ina da abin da Allah yake so yace kware da gaske yace miye yace alhilm wal haya kana da juriya za mai girma Allah shine wanda yake ma'abuci al'arshi mai girma kamar da tabbata a hadisi da za a ki sama ta dai za ta shiga cikin sama ta biyu sama ta dai da ta biyu za su shiga ta uku har a zo da sama ta dai suna iya shiga cikin sama ta har ta shi suna shiga cikin ta bakwai dan ka dauki sama ta bakwai suna iya shiga cikin al'arshin Allah subhanahu wataala shi kuma al'arshin Allah kujerar Allah eh, tana tana sama kare shi ko wasi'a kursiyuhu samawat wal ard kuma shi al'arshin wa kana arshuhu alal mai wani abu sai Allah subhanahu wataala la ilaha illallah, Allah rabbul arshil azim ma abuti al mai girma eh ai yanzu kaga kujerar da shugaban kasa yake iya zama a kanta in ga dama kai ma sai ka so ka iya zama a kanta amma kai kada ita kujerar Allah kai kadan ka ganta ballan naka abun da kike ko la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai guda bakwai wal ard da kuma ubangijin kasai guda bakwai shi Allah shine wanda ya halicci sama da kasa babu wanda ya taimaka ma Allah gun halitta sama da kasa kuma Allah ma ya faɗa yace in akwai wanda ya taimaka masa su janye gudun wasa su kai wa Allah subhanahu wataala Eh, in akwai wanda ya baiwa Allah gudunmuwa eh aliyansu da Allah wajen Allah ya halitta sama da ƙasa Allah ce ya janye ya janye tashi gudunmuwa wai sai ya faɗa yace duka wa'annan fa sai fi sittati ayyam yace wa ma masana min lughub yace a kwana shi da muka sama da ƙasa yace wallahi ko a cikin ba mu ji gajiya ba amma yanzu in aka ce ka tashi daga nan daga aranka tahi wani aka ce yace nan nan bakin abin nan bakin kasuwa to an ba kakin yanzu yana ta sheda balantana kai ne kana muka dirgi balantana ka sauke ta ilam kasima aza <laughs> akwai aiki ko wallahi almusta'an to shi Allah a kwana shidda ya shimfida su kuma in Allah ya ga dama zai yi su a lokaci daya amma saboda Allah ya ai qabar yace saboda Allah ya nuna mutane tsari da kuma hankali a cikin aiki da rashin gaggawa sai Allah ya yi su a kwana shidda saboda annabawa cewa kabar gaggawa ka dinga tahiya a hankali in Allah ya ga dama zai iya cewa kun kun ko amma sai Allah ya bari sai ya so a kwana shidda saboda a nuna mana cewa in zaka yi aiki ka dinga bi mataki mataki kaka ce zaka rungumo ayyuka ba za su yi ba wa rabbul arshil karim ubangishin al'arshi mai karanci wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda al-imam al-bukhari fitar da shi babu kasan ba za an ce sahihi bane kenan ko ba sai ai zancan sahihi bane wa fi musnad al-imam ahmad ya tabbata musnad al-imam ahmad min hadisi ali bin abi talib daga hadisin ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda eh sahabin annabi kuma surukin annabi ko eh, kuma kanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji da da ali bin abi talib da san lokacin da aka je aka aka yi hijira aka zo garin madina da annabi ya sanya ukhuwa tsakanin masu imani sai rike ali ya ce shine akhuhu fil islam dan uwan annabi a a musulunci kuma gidan annabi tarbiyyar gidan annabi ce sallallahu alaihi wasallam yayi jarinta wane mutun ali ba karami ba karamin jarimi bane Allah ya kara masa yarda yace allamani rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da ni idza nazala bi karbun idan wata damuwa ta sauka a gare ni an aqula in ce la ilaha illa allah alhalim alkarim subhanallahi wa tabarakallah rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari Muslim bai kasa ba amma ya ce hadisi ne ingantacce ala shartihi hadisun sahihun eh, annabi ya ce masa idan damuwa ta kama sa ya shiga cikin wani hali na damuwa kasa ana shiga cikin halin damuwa ko eh, sai mutum bai bai san inda duniya ta sanya ma gaba yanzu gidanka kadai akwai wanda kawai matarsa ta hana masa jin dadi matarsa kawai ga tunan duk da duk bukatar shi a duniya ya kawo mata amma yana shigowa gidansa babu lahiya wallahi rike wannan addu'a ka tai Wata kuma mijinta kawai haka kullun cikin bata mace yake shi musamman mai aka zancan karin aure ko to in kina karanta wannan damuwar addu'ar damuwar ki ta tafi kuma zai kara arme sai zauna lahiya shine ake fata <laughs> la ilaha illallah alhalim alkarim ba abin bauta da gaskiya sai Allah alhalim mai juriya alkarim mai karanci subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah wa tabarakallahu albarka ta tabbata wa subhanahu wa ta'ala rabbul arshil azim ubangijin al'arshi ne girma walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin tahlikai wannan eh, wannan hadisi shi ma shi ma sahihi ne wa fi musnadihi aida daga cikin musnadin sa har yau bin hadisi abd eh, hadisi abdullahi bin mas'ud qala daga hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kira cewa ma asaba ahadun qattun hammun wala hazn ba wani bakin ciki ko kuma damuwa da zai samu dai daga cikin ku eh, fa kala sai ya fada lokacin da damuwar ta sabka a kansa sai ya ce eh, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلها حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا النبي الله يتي مسا yake cewa ba wanda damuwa za ta same sa ko wani bakin ciki a duniya ya faɗi wannan addu'a yace Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ibnu amatika dan baiwarka nasiyati biyadika fakkata tana a hannunka madin fiya hukumuka duk abinda ka zartar a kaina duk abinda ka zartar a kaina na hukunci yar shi ke wakala adlun fiyya qada'uka kuma zartarwaka gaba gare gaba da ni adalci ne adlun fiyya qada'uka zar abinda ka zartar akai na adalci ne as'aluka allahumma ya allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da kowane irin suna da yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda kai allah ka suna wa kanka da shi aw allamtahu ahdan min khalqika ko kuma ka sanar da ɗaya daga cikin bayunka wannan sunan aw anzaltahu ko kuma ka saukar da wannan sunar fi kitabika alittafinka aw isar aw aw isarta bihi fi ilmi al min indika ay ilmi indaka ko kuma ka boye sa ka ajiye kanka sanin wannan sunar a wajen ilimin da yake gunka na gaibi an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi ya Allah ka sanya al mai girma ya zamanto watan abin da yake haskaka zuciyata abin da yake eh, rabi'a qalbi abin da yake karfafa zuciyata wa nura sadri kuma ya zamanto hasken zuciyata eh, wajla'a huzni kuma ya zamanto sanadiyyar tafiyar damuwata eh, bakin ciki na wa zahaba hammi kuma ya zamanto abin da zai tafiyar da damuwata to duk wanda ya faɗi wannan addu'ar annabin Allah ce illa azhaballahu Allahu azza wa jalla hammahu wallahi sai Allah ya tafi masa da damuwarsa wa huznahu da bakin cikin sa wa abdalahu makanahu farha kuma Allah ya juya masa marmakon bakin cikin ya zama to cikin farin ciki faqila sai sabu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah ala na ta'allamuha shin ba za mu koyi wannan addu'ar ba mu haddace mu koyar da ita qala annabin Allah ya ce bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha ayyama kamata da duk wanda ya ji ta yayi kokari ya rike ta ya kamata duk wanda ya ji wannan addu'ar yayi kokari ya rike ya rike wannan addu'ar Allah subhanahu wataala ya taimake mu mu kai karshen babin sai mu tsaya ko malati wa qala bin mas'ud ma kuriba nabiyyun min al-anbiya illa istaghatha bistasbih ba wani annabi inji dan mas'ud ke cewa ba wani annabi da wata damuwa ko bakin ciki ya eh, ya tinkare sa cikin annabawa illa istaghatha Allahu bitasbih face sai ya roki Allah ya nemi agajin Allah ta hanyar yin tasbihi fadin subhanallahi kenan duk da wannan maganar malamai suka ce akwai abun kallo akanta wa zakar ibn abi dunya fi kitabihi ibn abi dunya ya ambata a cikin littafin sa mai suna mujabina fi du'a wanda ake karba ma addu'a a wani littafin wata riwayar littafin mujabud du'a wanda ake karba ma addu'a anil hasan daga al hasan an anasin daga Anas bayar wuce littafin ko eh, asalin asarkin akwai Anas a ciki amma nan eh, Ibn Qayyim ya cire Anas kin an an Hasan an Anas kuna da Anas ku kuna da Anas masha Allah ni nan gun gun guna ba Anas eh kuna da Anas kina tsawa ku ta haita mu koya akai kale yake cewa kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wai wani mutum ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansari daga cikin mutanen madina yukanna aba mi'laq ana yi masa alkunya da abu mi'laq wa kana tajiran ya kasance dan kasuwa ne yattajiru bi malin lahu wa li ghayrihi yana juye kudin sa da kudin mutane dan kasuwa ne yake juye kudin sa kuma akwai hannun jari na wasu kenan ba shi kade ba yadribu bihi fil afaqi yana safarar eh, yana yin safara a cikin garuruwa safarar kasuwanci eh, yaje nan yaje nan yana yawancin kasuwanci. wa kana nasikan ya kasance kun mutun ne mai yawaita bautar Allah ai abidan mai yawaita bauta An mai gudun duniya mai tsantseni dan kasuwa yana kasuwanci yana cin kasuwanci yana cin kasuwanni sannan kuma gashi da bautar Allah subhanahu wataala sannan kuma ga ni. kaga ina samu wayan ga yan kasuwa sai an yi sai an yi da gaske eh sai an yi da gaske mu yanzu yan kasuwa masu cin sunnan daji Allah ma ta je ka iske masu sallah cikin lokaci Allah wani ma ya komo ya hade su ba haka bane eh, wani ya komo shi hade su duka <laughs> Allah ya sauke fa kharaja marratan wa tarana sai ya fita falai iyahu